Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1721. Nedaleko od crkve svih svetaca, danas katedrale u engleskom gradu Derbiju, gotova je gradnja zgrade koju do tada svijet nije vidio. Do tada svijet je upoznao razne vrste građevina, crkve, džamije, palače, utvrde, kazališta, kupališta, sudnice, zatvore, gradske vijećnice. Sve je to svijet već sagradio. Ali 1721. na riječnom otoku rijeke Derwent, John i Thomas Lomb podigli su tvornicu. Ta je zgrada imala pet katova, pravokutni tlocrti sagrađena je od cigle, na pročelju su bili veliki prozori. U toj zgradi u velikom prostoru bez unutarnjih zidova radnici su obsluživali velike strojeve pogonjene vodeničnim kolom visokim 7 metara. Do tada se proizvodnja uglavnom događala u malenim prostorima u kojima je radilo nekoliko radnika i njihovih pomoćnika. Često puta radnici su bili iz iste obitelji. Dugo vremena veći dio proizvodnje temeljit će se na takvim malenim manufakturama. Sve do 1850. manufakture u Sjedinim američkim državama imale su u prosjeku manje od osam zaposlenih. Ova prva tvornica nagovijestila je novi svijet. Joshua B. Freeman u knjizi Behemoth povijest tvornice i stvaranje modernog svijeta piše. Godine 1704. odvjetnik iz Derbija sagradio je predionicu na tri kata pogonjenu vodom, kako bi u uskladištio uvezene nizozemske strojeve za proizvodnju svile, ali nije mogao proizvesti kvalitetnu pređu. Thomas Lomb, lokalni trgovac tekstilom, pokušao je sljedeće. Poslao je svog polubrata Johna u sjevernu Italiju kako bi proučio koje se metode tamo koriste. Ne poštujući zakone koji su branili otkrivanje informacija o konstrukciji strojeva za proizvodnju svile, on se vratio s nekoliko talijanskih radnika iz dovoljno podataka da braća Lomb, radeći s lokalnim inženjerom, sagrade i opreme svoju tvornicu. Djeca su izgleda obavljala veći dio poslova u tvornici. Thomas Lomb tvrdio je da mu ta tvornica ne donosi novac, dijelom i zbog toga što je teško uvozio sirovu svilu iz Italije. Lomb je možda želio i obeshrabriti konkurenciju, tvrdeći da mu tvornica ne donosi novac a uspjelo mu je i 1732. od britanske vlade dobiti veliku novčanu pomoć. Zauzvrat je vlada tražila da se lom odrekne patenta na svoju tvornicu, kako bi njezin nacrt postao javan, kako bi i drugi mogli početi graditi slične tvornice. Takav način proizvodnje nije se baš brzo širio. Godine 1765. bilo je samo sedam takvih tvornica. Doduše jedna pored Manchestera zapošljavala je 2000 radnika. Tvornice su čekale moćnije strojeve, pogonjene na novo, snažnije gorivo. Godine 1086. prvi normanski kralj Engleske William Osvajač u knjizi Sudnjeg dana sastavio je detaljan imovinski popis svog kraljestva. U knjizi su popisane 5624 vodenice u Engleskoj. Jedna je vodenica dolazila na 350 ljudi u kraljevstvu. Većina njih bila je malena i uglavnom je služila za mljevenje žitarica. Energija vode koristila se na sličan način tisućećima. Tek oko 1800. francuski matematičar i fizičar Jean-Victor poncele usavršio je vodeno kolo sa zakrivljenim lopaticama koje je iskorištavalo oko 20% kinetičke energije vode. Joshua B. Freeman piše. Kalački stroj koji je postao sve češći u drugom i trećem desetljeću 19. stoljeća nije lako stao u postojeće tvornice jer je njihov rad stvarao tako snažne vibracije da se nije mogao sigurno postaviti iznad prizemlja. Umjesto toga postala je široko raširena praksa da se grade jednokatne predionice. Kako bi se osvijetlilo te velike građevine, njihovi krovovi imali su nizove nakrivljenih krovnih sljemenjača s prozorima na obje strane sljemena kako bi se omogućio ulazak svjetla. Pilasti krov uskoro je natkrivao sve vrste industrijskih građevina i još se uvijek može vidjeti na obje strane Atlantika. U raznim tekstilnim tvornicama složeni postavi osovina iz zupčanika prenosili su snagu od vodeničkog kola do pojedinih strojeva. Snaga vode bila je jeftina i učinkovita, sve dok je bilo stalnog pritoka vode. To je značilo da su tvornice morale biti smještene na rijekama s moćnim stalnim tokom vode poput Derventa tvornice na vodeni pogon moglo se graditi samo na određenim dijelovima rijeka, a kada bi se i našlo povodno mjesto, pitanje je bilo imali tamo dovoljno radne snage. Industrija je tražila neki drugi izvor energije. Svila se pokazala nepraktičnom za proizvodnju u tvornicama. Malo ju je ljudi kupovalo. Ona je bila luksuz. Teško je bilo nabaviti sirovinu. Onda se pojavila ideja da se u tvornici, kako su sagradila braća Lomb, proizvodi neka druga tkanina. Do kraja 18. stoljeća malo je ljudi u Europi nosilo odjeću od pamuka. Odjeća se proizvodila od vune, lana, konoplje i svile. Ono malo pamuka što je dolazilo u Europu u pravilu se proizvodilo u Indiji gdje su tkalci uglavnom u kućnoj radinosti proizvodili tu tkaninu. Europski trgovci uglavnom su vozili iz Indije bijeli pamuk, kojeg su onda bojali u Europi. Boje i dezeni bili su određivani prema lokalnom ukusu. Pamuk se pokazao kao tražena i povoljna tkanina. Sada je samo trebalo sirovine i tvornica. Joshua B. Freeman piše. Prvi je problem bio kako dobiti sirovi pamuk. Proizvođači iz Indije koristili su pamuk uzgojen u Indiji, ali europska klima bila je nepovoljna za njegov uzgoj. Pred kraj 18. stoljeća Britanija je uvozila pamuk iz svih dijelova svijeta, uključujući i Aziju kao i razne dijelove Osmanskog carstva. Ponuda je zaostajala za potražnjom, dovodeći do povećanog uzgoja u Americi uz korištenje ropskog rada, prvo u Karibima i Južnoj Americi, a onda nakon uvođenja stroja za odvajanje vlakna od sjemena patentirao ga je Eli Whitney 1794. na jugu Sjedinjenih američkih država. Do početka 19. stoljeća više od 90% pamuka korištenog u Britaniji uzgojili su robovi u Amerikama. Kako je britanska proizvodnja tkanina eksplodirala, uzgajivači pamuka u Sjedinjenim državama krenuli su na zapad, u dolinu rijeke Mississippi, gdje se na radu porobljenih Afrikanaca uzdiglo brutalno carstvo. Prema tome, uspon sustava tvornica bio je potpuno ovisan o širenju robovskog rada. Bez robstva nemate pamuk, bez pamuka nemate modernu industriju, napisao je Karl Marx. Potražnju za pamukom pratio je tehnološki razvitak. Do sredine 18. stoljeća način proizvodnje pamuka u Britaniji nije se puno razlikovao od onoga u Indiji. Onda je počeo tehnološki procvat. Godine 1733. John Kay izumio je leteći čunak. To je udvostručilo radni učinak tkalaca. To je dovelo do uskog grla u tehnici predanja. Njega je riješio James Hargreaves izumom prvog mehaničkog stroja za predanje, takozvanu Jenny. Hargreavesovi strojevi omogućili su istodobno predanje od 12 do 18 niti. Joshua B. Freeman piše. Richard Arkwright bio je još uspješniji. Po zanimanju kotlokrpa, koji je s promjenjivim uspjehom radio kao brijač, vlasuljar i vlasnik krčme, Arkwright je 1768. prijavio patent za stroj za predenje, a sedam godina kasnije i za opremu za raščešljavanje. S partnerima on je prvo sagradio tvornicu u Nottinghamu, koja je koristila konjsku snagu za pogon strojeva za predanje. Uskoro se prebacio na vodenu snagu, već dugo korištenu u pilanama, u mlinovima, tvornicama papira i sagradio je tvornicu u Cromfordamu, izoliranom mjestu na rijeci Derwent, 16 milja uzvodno od mjesta gdje su Lombovi sagradili svoju tvornicu. Arkwright i njegovi partneri postali su vrlo bogati ljudi. Do 1792. u njegovim tvornicama radilo je oko 1300 radnika, ali još uvijek je bilo to ograničenje koje je dolazilo od vodenog pogona. Thomas Newcomen bio je trgovac željeznom robom u Dartmouthu. Rođen je 28. veljače 1664. U svom poslu trgovanja željeznom robom primijetio je koliko je skupo koristiti konje kako bi se iz rudnika Kositra u Cornwallu crpila voda. I Newcomb je u suradnju vodoinstalatera Johna Kellya počeo eksperimentirati s parnom crpkom. Nju je već prije izumio Thomas Savory. Newcomen ju je htio usavršiti, ali Savory je patentirao svoju crpku i Newcomen je morao ući u partnerstvo sa Savoryjem. Dvojac je 1712. sagradio prvu crpku na pogon na paru kod Dudley Kasla. Crpka se brzo počela koristiti kako bi vadila vodu iz rudnika i crpila vodu za vodenice. Ali Newcomenova crpka imala je jedan veliki problem. Ona je kemijsku energiju goriva pretvarala u mehaničku energiju. Problem je bio što je samo 0,5% kemijske energije goriva pretvarano u mehaničku energiju. Onda se problema iskoristivosti energije goriva prihvatio James Watt. Hrvatska enciklopedija u članku o Jamesu Wattu ovako opisuje zašto je on bitan. godine 1765. dogradio je posebni kondenzator za kondenzaciju pare izvan cilindra, te izolirao cilindar kako bi smanjio gubitak topline, a 1782. konstruirao je i dvoradnu izvedbu stroja, u kojoj se tlak pare rabi za vraćanje stapa u početni položaj. Time je postigao veću snagu po cilindru i jednolični rad, koji je dalje poboljšao ugradnjom zamašnjaka. Za pretvaranje pravocrtnoga u kružno gibanje uveo je planetarni mehanički prijenos. James Watt uveo konjsku snagu za mjernu jedinicu snage, ali njegov je parni stroj za pogon koristio kemijsku energiju pohranjenu u čvrstom fosilnom gorivu, koje se vadilo iz različitih dubina zemljine kore. Ime tog fosilnog goriva je ugljen. Tvornica koju su sagradila braća Lomb počela je mijenjati svijet, ali vrlo polagano. Desetljećima se činilo da promjena zapravo nije velika. Vodena snaga davala je pogon novim strojevima i to je bilo to. A onda je došao parni stroj s pogonom na ugljen. Joshua B. Freeman piše. Tehnički, samo su malene promjene bile potrebne da se dizajn tvornice prilagodi svodenog na parni pogon, ali taj promjena imala golem učinak. Parni strojevi trebali su na ugljen pogonjene kotlove. To je dovelo do golemog širenja industrije ugljena, koja je postala još jedna pogonska sila industrijske revolucije. Tvornice pogonjene parom pridonijele su i propadanju okoliša, kako zbog vađenja ugljena, tako i zbog količine čađe i crnog dima koji su izlazili iz njihovih kotlova. U teškim vremenima Charles Dickens opisao je zveketanje i trešnju tvorničkih strojeva, klipove kako idu gore-dolje kao glava slona u stanju melankoličnog ludila i kotlove koji izbacuju čudovišne zmije dima. Crni dim i zagađeni zrak postali su simbol Manchestera i drugih urbanih središta proizvodnje tekstila i same industrijske revolucije. Još jedan izum, prvo viđen u tvornicama pamuka, bilo je dizalo, pametno rješenje za problem brzo kretanja ljudi i materijala kroz višekatne zgrade. Godine 1834. tvornica u Stockportu, koju je projektirao William Fairburn, imala je u svakom krilu dizalo pogonjeno parnim strojem. Napravu tako novu da tada za nju nije bilo imena. Okno dizala nazvali su tunelima koji idu prema gore. Parni stroj i ugljen doveli su do tada neviđenih promjena u povijesti. Ne bez razloga ta se promjena naziva industrijskom revolucijom. Najviše od nje imala koristi Velika Britanija. Sredinom 19. stoljeća ta je zemlja činila samo 2% svjetskog i 10% europskog stanovništva, a Velika Britanija tada je imala skoro polovinu svjetskog industrijskog potencijala. A u srcu te revolucije bila je energija koja se dobivala od ugljena. Po prvi puta u ljudskoj povijesti energija je postala ključna za ljudski razvoj. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govori ćemo o tome kako je energija oblikovala našu noviju povijest. Naš sugovornik je profesor dr. Igor Dekanić. Energija je ušla, rekao bih, na velika vrata u ljudsku povijest tijekom industrijske revolucije. Tehnološki i tehnički izumi poput parnog stroja, prve lokomotive, prvog eh, broda s pogonom na paru, prvog parobroda, dakle, a to se sve događalo u 17. i 18. stoljeću, je označila veliki promjenu u važnosti i značaju energije za ljudsku civilizaciju. Energija tada u prvom redu iz ugljena, je zapravo bila, rekao bih, pogonski stroj prve industrijske revolucije i tad je energija ušla i u e, svjetsko gospodarstvo, a na tiha vrata i u svjetsku politiku, mada to se tada nije priznavalo, ne priznaje se ni danas. Velika Britanija, Francuska, pa i neke druge e, zemlje zapadne Europe kad su postajale poslije velikih geografskih otkrića, kako su one postajale, e, rekao bih, geopolitičke vladari svijeta, tada bazirano na mornaricama velikim, ali pogonjenim na vjetar, jer je još doba jedrenjaka, Jedrenjaci su u 17. i 18. stoljeću već imali dobre topove, ali pogon je bio na, na vjetar. E sad, čim je u pogon ušao ugljen, i kad je industrija počela graditi čelične brodove i bojne brodove i bojne krstaše, naravno da je tada bilo bitno imati rezerve ugljena. Odjednom je kraljevski hrast e, prestao biti strateška sirovina <laughs> u Velikoj Britaniji, jer se od njega nisu gradili linijski brodovi, nego je strateška sirovina broj 1 postao ugljen, jer je on služio i za energiju, a i za proizvodnju koksa koji opet služi u metalurgiji za izgradnju čeličnih brodova. Dakle, to je doba kad je industrijska revolucija je definitivno doba kad je energija postala jedna od bitnih infrastruktura suvremenog gospodarstva i svijeta u cjelini i ostala je to do današnjeg dana. Tvornice koje su bile pogonjene parnim strojevima promijenile su svijet. Mehaniziranje industrije prerade pamuka dovelo je do golemog povećanja stanovništva tamo gdje su podizane tvornice. Friedrich Engels napisao je 1845. da tamo gdje je nekada bila obskurna, slabo obrađena baruština, sada se nalazi gusto naseljeni industrijski okrug. Središta prerade pamuka poput Manchestera, Glasgowa, Boltona, Rochdale'a rasli su poput gljiva. Manchester i obližnji Salford imali su 1800. stanovništvo od 95 tisuća. 40 godina kasnije stanovništvo Manchestera naraslo je na 341 tisuću. U prvoj polovici 19. stoljeća stanovništvo Londona udvostručilo se na 2,5 milijuna stanovnika. Tvornice su bile gladne novog goriva. Godine 1850. bilo je potrebno izvaditi 80 milijuna tona ugljena iz zemljene kore godine 1914. potreba za ugljenom narasla je na 1,3 milijarde tona. To je značilo da se potreba za novim energentom povećala 16 puta u manje od 60 godina. Ugljen i parni stroj nisu samo promijenili način proizvodnje, oni su izmijenili način na koji su ljudi putovali po kopnu i moru. Vaclav Smil u knjizi Energija i civilizacija piše. Nakon eksperimenta Richarda Trevitika iz 1804. sa strojem na šinama napravljenim od lijevanog željeza, uslijedio je niz malenih privatnih željeznica. Prva javna željeznica, ona od Liverpoola do Manchestera, otvorena je 1830. Njezin je vlak vukla lokomotiva Rocket Georgia Stevensona. Širenje novih modela dovelo je do efikasnijih i bržih strojeva. Do 1900. najbolji strojevi u lokomotivama operirali su na tlakovima koji su bili pet puta viši od onih u tim godinama 19. stoljeća. Brzine više od 100 km na sat postale su uobičajene. Počevši s 56 km dugom prugom između Liverpoola i Manchestera 1830. godine, britanske željeznice dosegnule su dužinu od 30.000 km do 1900. Dužina europskih željeznica te 1900. bila je skoro 250.000 km. Do 1900. ruska mreža željeznica narasla je na 53.000 km. Mreža željeznica u Sjedinjenim državama državama iznosila je više od 190 tisuća kilometara. Ona je uključivala i tri transkontinentalne linije. Širenje željeznice bilo je glavni razlog za nevjerojatnu potražnju za čelikom u drugoj polovici 19. stoljeća. Čelik nije bio samo potreban za željezničke pruge i lokomotive. Parni strojevi trebali su ga za kotlove i ostale dijelove. Tvornice više nisu imale grede od drveta, već od čelika. Kao da to vrtoglavo i dugo 19. stoljeće nije vidjelo dosta industrijskih revolucija, došla je nova. Godine 1820. danski fizičar i kemičar Hans Christian Ørsted primijetio je da se magnetna igla zaokreće okomito na smjer žice kojom teče istosmjerna struja i tako uočio magnetski učinak električne struje. Ørsted судового відкрича bilo je samo prvi korak prema električnoj energiji. Ona je također tražila goleme količine metala, ne samo za žice kroz koje se struja prenosila. Ugljeni parni stroj pogonili su britanski razvoj i sve do početka Prvog svjetskog rata Velika Britanija proizvodit će najviše ugljena, 292 milijuna tona. Najbliža toj proizvodnji bit će ona u nedavno Ujedinjenoj Njemačkoj, koja je 1914. proizvodila 277 milijuna tona ugljena. Ali električna energija stvorit će od Njemačke industrijsku silu koja će zasjeniti Veliku Britaniju. Paul Kennedy u knjizi Uspodni pad velikih sila piše. Najimpresivniji je bio njemački uspjeh u novoj električnoj industriji, optici i kemikalijama. Goleme tvrtke poput Siemensa i AEG-a, svaka je zapošljavala 142 tisuće radnika, dominirale su europskom električnom industrijom. Njemačke kemijske tvrtke, predvođene Bayerom i Hochstom, proizvodile su 90% svjetskih industrijskih boja. Taj uspjeh odražavao se u vanjsko-trgovinskim njemačkim brojkama. Njemački se izvoz između 1890. i 1913. utrostručio. Električna energija je bila jedan od glavnih, rekao bih, materijalnih sadržaja takozvane druge industrijske revolucije. Postoje različite podjela, ali nekako najčešće podjele su sljedeće, da je prva industrijska revolucija bila u podlozi ugljena i zapravo generiranjem parnog stroja i čeličnih brodova je i industrijske proizvodnje je došlo do prve industrijske revolucije. Za drugu industrijsku revoluciju neki teoretičari ili većina teoretičara upravo smatra ulazak električne energije, dakle otkrića vezana za električnu energiju i naftu i plin koja su i jedna i druga revolucionirali promet. I električna energija da kako osvjetljenje gradova i kasnije pogon industrijskih postrojenja. Prema tome električna energija je bila ključni sadržaj takozvane druge industrijske revolucije pod konac 19. stoljeća. Za treću industrijsku revoluciju smatra se informatizacija svijeta i telekomunikacije, a za četvrtu teoretičari kažu da tek počinje upotrebom robotike, umjetne inteligencije, biotehnologije zasnovane na genetici i, nanotehnologije. Dakle, četvrta industrijska revolucija tek nam predstoji. I vjerojatno će četvrta industrijska revolucija, ja imam neki osjećaj, biti prva koja će za svoj sadržaj imati manju upotrebu energije ili racionalno korištenje energije, štednju energije, štednju svih primarnih izvora. Sve tri prethodne industrijske revolucije od 200 godina suvremene ljudske povijesti bile su zasnovane na neograničenim, barem se tako mislilo, količinama i trošenju sve više energije. Tom prevelikom upotrebom energije čovjek je ugrozio sam vlastiti opstanak. Prema tome četvrta industrijska revolucija bit će uz ovo što sam spomenuo, umjetnu inteligenciju, nanotehnologiju, biotehnologiju i te suvremene tehnologije, vjerojatno imati u svojoj pozadini i ideju koju će čovjek morati realizirati da racionalno koristi onu energiju koju ima, inače neće preživjeti barem na, na zemlji na kojoj sad živi. Kenozoik je posljednje razdoblje u geološkom razvoju zemlje koje traje oko 66 milijuna godina. Dijeli se na tercijar i kvartar. Tercijar je starije razdoblje Kenozoika i dijeli se na pet epoha paleocen, eocen, oligocen, miocen i pliocen. U srednjem eocenu preci današnjih kitova odijelili su se od kopnenih zvijeri i postupno se u moru počeli razvijati u prakitove. Od tih prakitova potječu sve današnje vrste kitova, tih golemih sisavaca prilagođenih za život u moru. Najveći od kitova, plavetni kit, može narasti do 30 metara. Veći dio svog razvoja i života kitovi su bili bez neprijatelja. Ti golemi sisavci krstarili su morima ili ispod njihove površine površine. Iako dišu plućima, kitovi mogu pod vodom izdržati do 20 minuta. A onda su u srednjem vijeku ribari iz Baskije počeli loviti kitove. Njihove tehnike lova kitova usvojili su engleski i nizozemski kitolovci. Oni su bili tako uspješni da su do 19. stoljeća istrijebili kitove u morima oko norveškog Spitsbergena i po kitove se moralo krenuti do Grenlanda. Kitolov je dobio na zamahu kada su se u njega uključili kitolovci iz Sjeverne Amerike. Godine 1715 dan Nantucket u postaje luka isključivo vezana uz kitolov. Godine 1798. američki kitolovci počeli su loviti kitove u Tihom oceanu. Jürgen Ostenhamel u knjizi Transformacija svijeta, globalna povijest 19. stoljeća pišu. Kitolov je bio globalni posao, sa složenom geografijom i kronologijom određenom između ostalog velikim brojem vrsta kitova. U južnim morima lovišta na glavatu u Lješoru bila su ispred obale Čilea i Novog Zelanda, gdje je veliki bijeli kit Moby Dick, nadahnuće za književno čudovište Hermana Melvila, sijao teror u godinama oko 1810. U to vrijeme međunarodni kitolov usredotočio se na pojas oceana između Čilea i Novog Zelanda i more oko Havaja. Otkriće novih lovišta pokrenulo je ratove ulja, koji su podsjećali na kalifornijsku ili australsku zlatnu groznicu. U tim su ratovima sudjelovali ili pojedinačni kitolovci ili cijele flote. Australija je bila posebno uspješna oko 1830. U zapadnom Arktiku, Aljasci, Beringovom tjesnacu i tako dalje, 1848. pronađen je tada skoro istrijebljeni grenlandski kit. Bio je to jedan od najvažnijih pronalazaka stoljeća, jer nijedna druga vrsta nije davala tako kvalitetnu kitovu kost. To je dovelo do komercijalnog ulaska Sjedinjenih država u pomorski sjever, uglavnom iz New Bedforda u Massachusettsu, koji je bio velik suparnik Nantaketa, kao i luke u San Francisku. Američki teritorijalni interes za Aljasku ne bi se razvio da nije bilo ovog otkrića. zašto su se kitovi tako lovili. Neke su vrste jestive pa se upotrebljavalo njihovo meso. Ulje koje se dobivalo od kitova usana moglo se koristiti za kuhanje i kasnije za proizvodnju margarina. Kitove usi služile su za izradu krinolina. One su omogućavale da te široke, zvonolike haljine tako izgledaju. Kitove kosti koristile su se na način na koji mi danas koristimo plastiku. Od kitove kosti izrađivali su se razni predmeti. Ali kitovi su se najviše lovili zbog ulja koje se koristilo za osvjetljavanje stanova i kuća. Na vrhuncu kitolova sredinom 19. stoljeća galon kitova ulja, američki galon iznosi 3,385 litara, koštao je za to vrijeme skupih 2,5 dolara. Godine 1846. flota američkih kitolovaca brojala je više od 700 brodova sredinom 19. stoljeća u luke u Novoj Engleskoj, središtu američkog i svjetskog kitolova, godišnje je stizalo oko 160 tisuća bačava kitovog ulja. Ali kitovo ulje bilo je energetsko slijepo crijevo. Broj kitova je zbog takvog izlova dramatično padao. Kitovo ulje bilo je skupo, a na koncu se pojavilo novo, jeftinije gorivo. Tada je, mada se to tada nije tako gledalo, danas bi se moglo reći to je prvi bio ekološki diktat, jer je zbog velikog korištenja kitovog ulja za osvjetljavanje prvih velikih gradova je došlo do takvog izlova kitova da je praktično populacija kitova bila ugrožena što je zapravo prijetilo da poremeti čitav, čitavu ravnotežu života u moru, a tako i ekosustava u cjelini. Međutim, tad se još nije znalo, naprosto samo je činjenica prekomjernog izlova kitova, koja je korespondirala sa otkrićem nafte, odnosno industrijskom proizvodnjom, ne otkrićem nafte, nego industrijskom proizvodnjom nafte 1859. u Sjedinjenim američkim državama i upotrebom nafte za osvjetljenje, odnosno plinskog ulja umjesto kitovog ulja, je spasila kitove. A to je na neki način bila tehnološki slijepa ulica. Druga tehnološki slijepa ulica, na svoj opet drugčiji način, bile su neke nuklearne katastrofe koje su red redom zapravo stavile velike upitnike pod korištenje nuklearne energije. Recimo, 70. godina 20. stoljeća smatralo se da je nuklearna energetika apsolutna budućnost svijeta. Međutim, prvo onih nekoliko katastrofa, ona prva nesreća na elektrani tri milje u Pensilvaniji kod Harisburga, koja zapravo se nije pretvorila u nesreću jer je taljenje jezgre ostalo unutar onog oklopa reaktora ili containmenta kako se to stručno zove je zapravo nagovjestila tu opasnost i značila je upitnik koji još nije bio poznat u javnosti, bio poznat u stručnim krugovima. Černobilska katastrofa 86. označila upravo tak početak jedne takve slijepe ulice koja je imala daleko sežne posljedice. Sociolozi i društveni analitičari bi rekli da je Černobilska katastrofa bila i konačni udar u, u cjelokupnom sustavu socijalizma, jer se pokazalo da informatika, transparentnost, način odlučivanja, način upravljanja u krizama i katastrofama je takav da je na kraju cijeli sustav propao. Onda se neko vrijeme mislilo kad je počela već priča i množiti se znanstveni dokazi o velikom onečišćenju, o nepovoljnim klimatskim promjenama, o opasnostima za sam opstanak ljudskog života na zemlji, tada je zapravo se smatralo da je nuklearna energija ponovno rješenje jer se smatra nema sad više socijalističkog upravljanja nego e, savršeno tržišno upravljanje plus suvremeni menadžment mogu omogućiti kontrolu nad e, nuklearnom energijom po volji. Međutim, onda je došlo do katastrofe u Fukushimi, koja je opet nuklearnu energiju stavila pod, rekao bih, trostruki znak pitanja. I to je bila svojevrsna tehnološka slijepa ulica, s tim da se nuklearna energija danas ponovno vraća kao neki odgovor, prvo u ovoj sadašnjoj energetskoj krizi, kad je osobito za Europu geopolitički sukobi i recimo e, napad Rusije na Ukrajinu doveo pod upitnikom veliki dio europske opskrbe energijom i s druge strane kad kad je onečišćenje i opasnost po klimatske promjene i sam opstanak postala takva da zapravo se mora tražiti neuglični energetski odgovor da bi se održao industrijski razvoj, ponovno se nuklearna energija vraća kroz takozvane male fleksibilne reaktore ili, ili energiju fuzije. Kako će to završiti vidjet ćemo. Industrijska revolucija dovela je do vrtoglavog porasta gradskog stanovništva. Dobar dio tog stanovništva htio je da prostor u kojem žive bude osvjetljen. Postala je potreba da se ulice sve većih gradova osvjetle. Tri su bila glavna načina osvjetljenja u većem dijelu 19. stoljeća svjetiljke na kitovo ulje, svijeće, plin. Kitovo ulje zamijenio je kerozin koji se dobivao iz nafte. Svijeće i svjetiljke bile su pogodne za stanove i kuće jer nisu tražile instalaciju plina. Ali plin koji se dobivao ili iz ugljena ili od prirodnog plina bio je važan za osvjetljivanje ulica i tvornica. Za tvorničare svjetlo na plin bilo je bitno kako bi se produžio radni dan u tvornicama. Godine 1807. prve plinske svjetiljke došle su na ulice Londona. Ali plin, svijeće, kerozin nosili su sa sobom velike probleme, čađu, prljavštinu i toplinu. I uvijek je postojala opasnost od vatre. Zato knjižnica sveučilišta u Harvardu nije imala nikakvo osvjetljenje, sve dok nije došla električna energija. Do 1885. u Sjedinim američkim državama upotrebljavalo se 250 tisuća žarulja. Do 1902. njihov je broj dosegnuo 18 milijuna. Godine 1882. London je dobio prvu električnu uličnu rasvjetu. Berlin je zbog nje dobio nadimak Elektropolis. Električna energija davala je najbolje svjetlo, nije bilo čađe i otvorenog plamena. Činilo se da će nafta postati slijepo crijevo, poput kitovog ulja. A onda jedan izum promijenio je sve. Daniel Jörgen u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći, piše. Kako je jedno tržište nestajalo, drugo se otvaralo, ono kočije bez konja, još znane i kao automobil. Bio je to bučan, odbojan i nepretjerano pouzdan vid prijevoza, ali vozila pogonjena unutrašnjim sagorijevanjem dobila su kredibilitet u Europi nakon utrke paris bordeaux paris 1895. kada je postignuta nevjerojatna brzina od 15 milja na sat. Sljedeće godine prva je auto utrka održana u Narangansetu u Rhode Islandu. Bila je tako spora i dosadna da se na njoj čuo povik nabavite si konja, Ipak u Sjedinjenim državama, kao i u Europi, kočija bez konja zaokupila je umove poduzetnih izumitelja. Jedna takva osoba bio je glavni inženjer u Edisonovoj tvrtki za osvjetljavanje u Detroitu, koji je dao otkaz kako bi mogao projektirati, proizvesti i prodati vozilo na pogon na benzin, koje će nazvati po sebi Ford. Prvi automobil Henrya Forda prodan je jednom čovjeku koji ga je onda preprodao drugome, A.W. Hallu, koji je pak rekao Fordu da ga je zahvatila groznica za kočijom bez konja. Hall će zaslužiti posebno mjesto u srcima svih budućih vozača kao prvi zabilježeni kupac rabljenog automobila. Do 1905. automobilna pogona benzin pobjedio je sve konkurente, paru i električnu energiju i uspostavio potpunu dominaciju. Razvitak znanosti i tehnologije koji su pokazali da je nafta zapravo kemijska, ja bih rekao, sirovina koja ima mnogostruki način korištenja od kojih je njezina energetska upotreba za izgaranje u motorima s unutarnjim sagorijevanjem samo jedna od faza. Jer osim za energetske svrhe, za motore s unutarnjim izgaranjem, nafta i naftni proizvodi, jer prije svega nafta se može preraditi u različiti spektar kemijskih proizvoda. Od plinskih derivata do teškog loživog ulja i teškog ostatka iz kojeg se čak u današnjim suvremenim rafinerijama duboke prerade može proizvesti koks koji se normalno koristi kao bilo koji koks ili bitumen koji se koristi za autoceste ili određeni specijalni kemijski proizvodi koji se koriste poput prirodnog benzina za sirovina za petrokemiju, a uporaba petrokemijskih proizvoda je beskrajna od, od sve plastike, kućišta, boja, lakova, zaštite drveta do suvremene kozmetike. Bez nafte teško da možemo razmisliti suvremenu kozmetiku. Dakle, šta je učinilo naftu toliko specifičnim i, i široko primjenjivim proizvodom? Njezin kemizam i paralelno razvitak znanosti s jedne strane, koji je razotkrio taj čarobni kemizam. Jedan moj kolega, profesor Saljević pokojni profesor Prohaska, koji je nekad radio i u rafineriji Sisak i, i, u, na razvoju i istraživanju, je rekao polimer ti je ko flogiston. Staviš vode i malo flogistona u zagradi polimera i dobiš kaj god hoćeš. Dakle, razvitak znanosti i razvitak tehnologije koja je paralelno tome omogućavala ekonomičnu preradu i dobivanje široko korisnih proizvoda je zapravo učinila naftu tako, rekao bih, čarobnom sirovinom 20. stoljeća. S jedne strane to je omogućavalo veliki industrijski razvitak, veliko ubrzavanje prometa, promjenu načina života čovjeka, a s druge strane to je omogućilo i da nafta postane, rekao bih, tajno geopolitičko oružje koje se od početka 20. stoljeća koristi, mada opet političari kažu ne, to nije tako, ekonomisti kažu ne, samo tržište, ali u krajnjoj liniji svi razmišljaju i o geopolitici nafte još od završetka drugog svjetskog rata i komadanja Osmanskog carstva pa do današnjih dana. Ime Dreadnought postaće svjetski poznato početkom 20. stoljeća. Tada je prvi lord kraljevske mornarice bio admiral John Fisher, koji je bio uvjeren da neka oružja čine stare bojne brodove za starijelima. Podmornice su prijetile iz dubine, japanska carska mornarica u Rusko-Japanskom ratu 1905. na 1906. korištenjem bežične telegrafije, određivača udaljenosti te korištenjem topova od 12 inča, inči mjere za dužinu od 2,56 cm, u nekoliko je bitaka uništila do tada moćnu rusku flotu. Britanski stratezi bitku kod Sušime označili su kao najvažniju u povijesti pomorskog ratovanja nakon Trafalgara. Ruska flota ušla je u tu bitku s osam bojnih brodova, tri obalna bojna broda, osam krstarica, devet razarača. Na kraju bitke sedam je ruskih bojnih brodova te 14 drugih bilo na dnu korejskog prolaza. Japanska carska monarica u bitci kod Sušime izgubila je tri torpedna broda. Admiral Fisher zapovjedio je gradnju novog broda. Ben Wilson u knjizi Carstvo dubina, usponi pad britanske monarice, piše. Rezultat je bio odrednut. Njegova kobilica položena je 2. listopada 1905. Porinut je 10. veljače 1906. i poslan na pokusnu plovidbu točno 365 dana od početka gradnje. To je samo po sebi bio primjer moći britanske industrije, od kojeg je zastajao dah. Brzina gradnje tog broda bila je još impresivnija, jer je u pitanju bio Leviatan. Drednotov neposredni prethodnik Agamemnon imao je istisninu od 17.683 tone i naoružan je s četiri topa od 12 inča i deset topova od 9,2 inča. Imao je brzinu od 18 čvorova. Novi je brod imao istisninu od 18.120 tona, ali njegova najinovativnija obilježja bila su brzina i naoružanje. On je bio prvi bojni brod pogonjen parnim turbinama koje su mu davale brzinu od 21,6 čvorova. Njegovih pet baterija topova imalo je po dva topa od 12 inča koji su imali domet od 18.000 metara i ispaljivali granate koje su mogle probiti čelični oklop. Taj brod bio brži od bilo kojega drugog kapitalnog bojnog broda na svijetu i mogao ih je sve zbrisati s površine mora. Drednot je bio pogonjen parnim turbinama koje su mu davale njegovu veliku brzinu od 21 čvora. Ali on je imao i rezervni pogon. On je bio pogonjen naftom. Bio je to ulazak nafte u svijet U prvi svjetski rat su velike mornarice, tada najveće mornarice zaračenih strana u Europi poput Ujedinjenog kraljevstva ili britanske mornarice i mornarice carske Njemačke ušle sa kapitalnim brodovima koji su bili bojni brodovi, praktično bojni brod je plutajuća baterija ogromnih topova koja je pogonjena parnim strojem s pogonom na ugljen kad je otkriven tehnološkim razvitkom da upotrebom drugčijeg motora pogonjenog na teško loživo ulje se dobi brži brod sa manjim količinom goriva. Odjedanput su bojni brodovi, da tako kažem, s pogona na ugljen prebačeni i prerađeni u pogon na naftu. Negdje između prvog i drugog svjetskog rata kad je došlo do razvitka avijacije, onda se uočilo da avion može biti ili zrakoplov fantastično oružje da može brod nositi zrakoplov i tada su još 1921. čini mi se da je britanska mornarica razvila prvi, prvi pravi nosač zrakoplova Hermes se čini mi se zvao koji je zapravo bio prvi građen kao nosač zrakoplova. E, u nosaču zrakoplova, dakle novom kapitalnom brodu koji je u drugom svjetskom ratu prerastao u novi kapitalni brod i bojni brodovi su u drugom svjetskom ratu nestali kao glavni kapitalni brodovi. Njegov glavni pogon bila je nafta u različitim oblicima. Bilo kao teško loživo ulje za pogon brodskog stroja, bilo kao avionski benzin za pogon zrakoplova koji su letjeli, dakle vojna upotreba i vojna svrha je bio onaj tehnološki, organizacijski i ekonomski pa i politički motiv koji je neki energent uvodio na velika vrata u I tu je vojska i vojna upotreba uvijek imala svoju svrhu. Danas glavni kapitalni brod nije više čak ni nosač zrakoplova, nego za strateške operacije nuklearna podmornica. I sa nuklearnim podmornicama je opet nuklearna energija ušla praktično preko vojne svrhe u obzor, rekao bih, energetskog planiranja kao jedan od glavnih energenata. Dakle, vojna svrha je uvijek bila uvijek, zadnjih stotinja godina, jedan od glavnih motiva. Pa i zadnjih par tisuća, jer u krajnjoj liniji i, i u Egiptu se upotrebom dvokolica s konjskim pogonom vojske koje, koje su imale dvokolice su bile jače od čisto pješačkih vojski. Dakle, uvijek je vojska i ratovanje bila neki glavni motiv za s jedne strane promjenu obzora borbenih djelovanja i s druge strane u suvremenom svijetu za uvođenje jednog, drugog, trećeg ili četvrtog energenta kao glavnog energenta u korištenje pa i mirnodopske svrhe. Dinastija Han vladala je Kinom od 206. godine prije Krista do 9. godine i u njezino vrijeme u Kini je vjerojatno prvi puta ugljen korišten kako bi se dobilo željezo. U Europi pisani izvori o iskopavanju ugljena datiraju se u 1113. Tada je u Belgiji vađen ugljen. Sve do 16. stoljeća u Europi ugljen je bio sporedno gorivo. Koristile su ga siromašnije obitelji koji nisu mogli dobiti drvo. A onda je zbog nestašice drveta u nekim zemljama koje se koristilo za gradnju brodova, na primjer u Velikoj Britaniji, i zbog sve veće potražnje za željezom, opet je zato dobrim dijelom odgovoran rast trgovačkih i ratnih mornarica, ugljen postao sve traženiji. Ali tek u industrijskoj revoluciji on postaje ključno gorivo. Onaj tko ga je imao, imao je sve preduvjete za industrijski rast. Onaj tko ga nije imao, imao ovaj je problem. Italija skoro da nije imala ugljena i usprkos poticajima vlade za dobivanje električne energije iz vodenih izvora, 88% svojih potreba za energijom Italija je dobivala od britanskog ugljena. To je značilo da je Italija ovisna o Velikoj Britaniji. Kada je nafta postala važno gorivo, stvari su se preokrenule. Velika Britanija nije imala svoju naftu sve do otkrića nafte u Sjevernom moru i već 1902. kraljevska mornarica uvozila iz Teksasa 1200 tona nafte. Četiri godine kasnije taj uvoz porastao na 25 tisuća tona. Kako je nafta postala važnija, tako su zemlje koje su imale ugljena na pretek, ali malo ili ništa nafte, došle u težak položaj. Ključna strateška sirovina bila je negdje drugdje. Jedino su Sjedine države i Rusija imale u izobelju i ugljena i nafte. I nafta je postala važan čimbenik u politici, govori profesor doktor Igor Dekanić. To je značilo prije svega još na završetku Prvog svjetskog rata, kad se mirnodopskim pregovorima krojio svijet poslije Prvog svjetskog rata, to je značilo za preuređenje svijeta u skladu sa preuređenje političkog dijela uređenja svijeta u skladu sa znanjima koje su tada vodeće zemlje imale o budućim potencijalima nafte na nekim prostorima. Famozna je ona priča o naftnoj koncesiji armenskog, armenske nacionalnosti, bankara kao Ustosa Gulbenkijana, koji je bio bankar u Turskoj i koji je u zadnjim danima Turskog carstva uspio od, od jednog od posljednjih sultana dobiti koncesiju za eksploataciju nafte, tada nepoznate tekućine, pogotovo u Osmanskom carstvu, za cijelo Osmansko carstvo. Oni koji su to znali su praktično sa Gulbenkijanom sklopili 20. godina, prvo su pregovarali jedno skoro 10 godina da bi sklopili sporazum i na temelju tih saznanja su zapravo dijeljene i karte političkih utjecaja na Bliskom istoku zapravo za svijet za koji je malo ljudi uopće znalo kakav će biti i imalo ideju. Međutim, ideja je bila kontrolirati područje u kojem će se stvoriti i otkriti rezerve i eksploatacija tekućine koja će promijeniti ratovanje. I to je bila ideja s kojom, s kojom je zapravo i Velika Britanija i Sjedinjene američke države kao tada mlada vele sila nakon Prvog svjetskog rata, pa i Francuska koja je željela biti prisutna su ušli u podjelu Osmanskog carstva onim sporazumima od Pariškog mira i svih tih sporazuma kojim su zapravo osnovane i nove države na Bliskom istoku i kojim su zapravo podijeljene interesne sfere za kasnije istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Danas već plina. 23. rujna 1940. godine japanske trupe ušle su na sjever onoga što se tada nazivalo Francuska Indokina. Već 1938. Sjedinjene države su zbog japanske agresije na Kinu obustavile izvoz zrakoplova u Japan. Dvije godine kasnije Sjedinjene države otkazale su 30 godina star sporazum o trgovini i plovidbi s Japanom. A sada je japanska vojska ušla u Vjetnam. Sjedinjene države odgovorile su obustavom izvoza starog željeza u Japan te avionskog goriva. Japan se nije zaustavljao u svom naletu na Aziju. 26. srpnja 1941. okupirao je cijelu francusku Indokinu. Sjedinjene države odgovorile su potpunim embargom na izvoz nafte i naftnih prerađevina u Japan. 5. i 6. rujna 1941. najznačajniji članovi vlade i vojnog vrha okupili su se na sastanku kod cara Hirohita. Vođe oružanih snaga rekli su caru vrijeme istječe. Načelnik stožera carske mornarice caru je rekao vitalne vojne zalihe, uključujući i naftu, padaju iz dana u dan. 7. prosinca 1941. carska mornarica napala je Pearl Harbor. Drugi dio mornarice i kopnenih snaga krenuo je u osvajanju u Južnoj Aziji kako bi se zauzeli izvori nafte i drugih sirovina. Po prvi puta u povijesti nafta je bila razlog za rat. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Stela Keleš, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.